care nu am mai avea. Da? Chiar uh, termenul de everyday. Când spunem zi, neapărat ne referim și la lună, pentru că noi definim ziua ca perioada de timp uh, cu lumină. Da? Apropo de conduita și atitudinea noastră, atenție la planeta noastră, cum să, cum să avem grijă de ea și să nu, ne, să nu ajungă alții să repară pară rău pentru că este popular. Ă, desigur, cu toții știm că lumina este una din fundamentele ă, vieții. Desigur, plantele, fotosinteza și de la plante, practic, pleacă totul pe lațul jornic. Ă, Acum, uh, pentru, pentru săptămâna creierului din 2015, Brain Awareness Week, cum, uh, cum am spus înainte, am decis să abordăm uh, lumina și tematica uh, de, la, de la UNESCO uh, și să o facem în așa fel încât să iasă ceva frumos. Uh, neuroștiințele. Cred că domnul profesor este mult, mult mai măsură să dea o definiție mai bună științelor, dar uh, ceea ce oricine poate să acceseze este Wikipedia, iar Wikipedia spune că uh, Wikipedia spune că uh, sunt, este știința care se ocupă cu studiul sistemului nervos. Acum este de fapt o știință interdisciplinară uh, datorită complexității și nevoilor uh, din cercetare, Uh, care implică cumie, uh, computer science, inginerie, lingvistică, matematică, medicină, uh, inclusiv neurologia, genetică și alte discipline care la prima vedere nu, nu ar părea că au ce, ce căuta, și anume filozofia, fizica și psihologia, deși sunt foarte, foarte, foarte importante. Uh, și lumina. Ca uh, teme abordate despre lumină, aș dori să vă arăt, în sfârșit, despre fotogenetică uh, ă, și creierul transparent. Sunt, uh, sunt niște lucruri care vă vor plăcea, sunt sunt sigur de asta. Și acum switch on cells in his mouse's brain simply by switching on the light. The light activates nerve cells, which make him walk in circles. This neat trick is also a powerful new tool. Using light to control the behavior of cells is teaching us about everything from how we wake up to how we learn. This is optogenetics. It all started with algae in 2002, researchers discovered that a protein that causes green algae to swim towards or away from light is a light-sensitive channel. Blue light causes the channel to open, and positive ions then flood into the cell, much like the influx of ions that cause nerve cells to fire. Neuroscientists were quick to see the potential of these algae proteins. They realized that if they could get proteins called channel rhodopsins to work in the brain and nerve cells, it had a very precise way of controlling nerve activity in the brain. For many applications, this method would be better than drugs, which act too slowly, and better than electrical stimulation of the brain, which is less precise. Getting out the protein into, for example, a mouse brain requires a bit of genetic engineering. First, you take the gene that encodes the protein, another piece of DNA called a promoter, and you it in the virus. When the virus is injected into the mouse's brain, it infects neurons and delivers a gene. A chosen subset of those neurons will have the right machinery to activate the promoter, and in those cells, the algal protein is expressed in the cell membrane. To activate the protein, all you need is light, delivered via a fiber optic cable. It's the ability to target specific neurons in living, moving animals that makes this technique so powerful. And channelrhodopsins are not the only proteins in the optogenetics toolkit. In this fly, a different light sensitive system is used to target just 2 out of 200,000 neurons. These neurons govern an escape response, the reflex that makes the fly flee as you move in to spot it. Here, a flash of light activates the neurons, making the fly jump and spread its wings. It can't take off because it's trapped in a petri dish. As well as activating neurons with light, scientists wanted to be able to silence them. Switching neurons off is just a case of using a different light-sensitive protein, such as halorhodopsin, and a different colour of light. Watch how this worm's workout is interrupted when the yellow light is switched on. Light activates haloredoxin, triggering a flood of negative ions which inhibit the worm's motor neurons and stop its swimming. And neuroscientists are the only ones using optogenetics, as well as turning neurons on or off, a diversity of tools allow researchers to control many different processes in living animals and in cells in dishes. These mouse heart cells have been engineered to beat hit onto pulses of light. And here, a light-sensitive protein makes this skin cell move towards a laser. The applications are endless. Researchers have already used light to transform the stamping of rats with Parkinson's disease into a steady walk and show which nerve cells fire when a sleeping mouse wakes. Optogenetics is shining light on everything from how to the interactions of proteins inside cells. That's why Nature Methods has selected optogenetics as its method of the year 2010. Al vrea să fac se bazează, după cum a făcut, prin transferul de gene fotosensibile de la alta verde albastră, care despre care am învățat undeva în elev, că era la baza regnului animal și vegetal. Dar gândiți-vă că noi, ființele umane, avem propriile celule sau receptori sensibili la lumină. Problema, problema se prime doar că în momentul de față, conform dezvoltării naturale, aceste celule sau acest receptor fotosensibile se dezvoltă doar la nivelul retinei. Dar nu cred că este un efort foarte mare și deja se uh, operează în a dirija dezvoltarea acestor gene sau exprimarea acestor gene și în altă parte. Și atunci este suficient să se găsească o metodă de a exprima genele respective în anumite celule dintre ele, apoi un uh, sistem de iluminare se transmite frumos lumină la celulele respective. Sigur că acest lucru oarecum este în acest moment puțin derutant. Dar cei care ați avut din anul 5-6, ați auzit probabil vestii în lumii, atât uh, în planul politic cât și în cel uh, economic, să spunem, uh, s-au întâlnit pentru a discuta probleme Or we take an example from food flies and give ourselves carbon dioxide detectors, and then we could automatically sense our air quality. When things go wrong with the brain, it's just so devastating. I think one of the hopes for optogenetics is that if it can work in humans, that it might be used as a tool for restoring brain function. There's a lot of ethical issues about enhancing your function and making yourself better. This is what actually the whole discussion after my ideas lab morphed into, which was not about optogenetics or not what we might do, but whether we should do it. That's a, that's a really great point. So would there be a side Right. is looking at very small volumes of brain, or they don't allow you to label genes or chemicals of interest. The advantage of clarity is that you can label lots of molecules in whole și inteligența acolo aceasta, nu sunt cu ce Ce e mai să răzgândărească. Prin intermediul din lună este realitatea. Nu? Și cred că trebuie să se aplice aceeași fereastră pentru orice, oricare alt animal, oricare insectă, oricare vietate. Deci, noi este la fel de atunci pentru oricine și orice altceva. Cred că să luăm un caz particular al bineînțelegerii. Al ați fost însatrați de trei antreprenoare care au epitetul narcise galben. <laughs> pertanyaanvaarını ve doğru hatalarını tasarladığı ortaya. Bir de şimdi datang terus dia ngomel Ce vrea această ființă? Și trec câteva generații și prin miracolul Revoluției dezvoltă un stat de celule fotosensitive. Deja la avantajul mare. Acest organism o să respingă întuneric în când s-a îngrenat la ritmul circadian al Pământului. Mai trec câteva generații și acest stat de celule انفطار لما يزيد يزيد على الرموم todo primórdio. É a sensação aha, estou pensando em glória espiritual física, será que é um elemento completo, tangível e ziceți, dumneavoastră, nu? Ultimul pas, l-a făcut acesta. E doilea. Un om fără pregătire științifică, è cu o mare pasiune pentru fotografie. El a observat un lucru de altă parte lor. Atunci când prinde omului, semnalul, stimul produs de acelor afectat, inutilizat de lumina mentală, de mediul în care se află și practic ne primim un stimul aderat, un pic stricat. Ceva trebuie să ai responsabilitatea din acest stimul să desfacă componenta luminii, să despună care este de fapt culoarea reală a obiectului pe care l-am luat. Ce ar putea să aibă atât Cred da. de partea Sfințite, în primul rând, în mare din context, asta face. Analizează și interpretează schimbul vizual de altă alterație. Hai să luăm, să depărtăm tot contextul imaginii, să eliminăm tot ce înseamnă ambiguitatea în imaginea asta, să vedem singur. Dar sunt critici. Dar sunt critici. Deci nu este nicio culoare aici. Dacă există undeva o culoare, ea nu ține de mediul exterior, nu ține de rechidă, nu ține de nimic altceva decât de ceva proces aici, în spatele capului nostru, care a spus Mm-hmm. 確かに。